Bebree nso a mentumi nkae. Yaleɛ no ba ɛɛba abɛyɛ w'ani no, wosoo ho daeɛ? Ɛno mmom deɛ manso ho daeɛ. Na akyire yɛ ɛbaeɛ no, ebi a menso daeɛ na m'ani no abue, na m'ani agye. Ɛyɛ a fa me nɔmba no, nsɛm bi wɔ w'awareɛ no akyi, ɛpono a yɛbɛdi ho nkɔmmɔ na wo nso woanya w'agyeɛ. Ɛyɛ nnome, ɔe. Bible se wɔ nnipa hann ne n'ani, na sɛ w'ani nni hɔ a, ɛwɔ donyina donyina akyena ah okay okay okay yo yɛtiw na mpakyɛ o wasɔre no ne din de sɛ believers anointing ministry wopɛ sɛ wobɛ bi na yɛmɛte bi wɔ hɔ ma wo mpakyɛ woduru santase round about a ɛfa hene saa wode w'ani akyerɛ TUC, Dakodwom hɔ no, ɔn sɛ ta, taxi rank bi wɔ hɔ. Yɛbɔ kube wɔ taxi rank hɔ ara. Kubefoɔ no, wɔsan bɔɔdo si hɔ a Asoa no din gu so a Yesu da so a odwan abɔ ne bo, nnipa nyinaa ama ne nsa so. Ɔe, wodi san bɔɔdo no akyi aba abɛto yɛ. Ɔe. So mpɛ sɛ meba hɔ nom? Bɔ mmɔden bra. Dɛn nti na yɛde hyia ne nnɛ Kwasia, Dwoada, Benada? Na bra da anwummere bi asɛ watch night nti bɔ mmɔden sɛ ɔbɛba bi ɔe. Ayo mpatsɔ fɛ mi wɔ foli mɛnsa. Yo. Prayerfully nyame nka ho. Daase. Yɛ maa no yɛ mu nyina firi hia pa. Na me ba bi nan. Me nan. Sɛ woso bɛba ɛneɛ nsɛm nyina na waka ne ha yi sɛ neɛ wonya ma. Aa neɛ mɛba mɛba. Yɛ daase. Yo. Ɔsɛ bɛka ne Peter ma dwumadie activities yi a ɛkɔ so ɛwɔ hɔ. Ne neɛ si o. ɛnti oh. yɛnhwɛ kwasiada adwoada berɛ bɛn paa ɛnɛ kwasi ankasa ankasa no ɛyɛ ɛda a ɔpani de yɛ anointing service consultation ɔhyɛ aseɛ no nso obi wɔ pɛ sɛ ɔbɛ consultation owie a na ɔkɔ no asɔre nti ɔpani tena ase ntɛm na ɔhwɛ wɔn mo owie a na ɔde anointing service no atoa so. Ebi okura na otu kwan. Ebi okura na otu kwan. Ebi wɔ sɛ wɔkɔ nkan bronya ni adeɛ yi. Nti Ne fɛ ne sɛ ka wo sɔfo biara ni hɔ a wobɛgye sika. Deɛ Nyame kaeɛ no no. Dɔ wo so firi w'akoma mu a. Ɛnɛ, nnipa woyɛ nkyɛn woka sɛ wei nkɔ a.